24. pitanje Da li treba učestvati u sergijama i donacijama za otvaranje sunnetskih mežđida? Nastavi, nastavi, ne treba ovaj priča, smo ta tema puno, hajde dalje, dalje, dragi Hajro.